Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Mieres lai ir ar jums! Darbie jaunieši, darbie brāļi un māsas Kristu, ar šo svēto misiju mēs iesākam jauniešu dienu svinēšanu mūsu diecēzē. Tātad tās ir tādas netipiskas jauniešu dienas, jo parasti bija diezgan kupls pulciņš jauniešu. Šodien mēs esam tikai atļautajā sastāvā. Un, e, bet tas jau nemazina lūkšanas kvalitāti. Tā kā lūksim Dievu par mūsu diecēzes jauniešiem, par jauniešu darbu mūsu diecēzē, e, par Dieva svētību. Un kā parasti iesākumā nožēlosim savus grēkus, lai mēs varētu cienīgi piedalīties šai svētajā misijas upurī. Es atzīstos, visvarenajam Dievam, un jums, brāli un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu visvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāli un māsas, aizlūg par mani, kungu mūsu dievu. Lai apžēlojies par mums visvarenais dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvēm Lūksimies! Visvarenais mūžīgais Dievs, kas vēlies atjaunot visu savā mīļotajā dēlā, visas pasaules valdniekā, esi žēlīgs un dod savu svētību, lai visa tava radība, atbrīvota no ļaunā varas, kalpotu vienīgi tev un slavētu tevi mūžam Mēs tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, tava dēla vārdā, kas ar tevi dzīvo un valda svētā gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. Lasījums no pravieša Daniela grāmatas. Es skatījos naktas redzējumā, un lūk, ar debesu mākoņiem nāca it kā cilvēka dēls un aizgāja līdz pat mūžsanajam, un viņš tika nostādīts tā priekšā, un viņam tika dota vara un gods un valdīšana, un visas tautas, ciltis un valodas viņam kalpoja. Viņa vara, mūžīga vara, kas netiks atņemta, un viņa valstība, kas neiznīks Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam! Dievs ir, go, Dievs ir godības pilns valdnieks. Dievs ir godības pilns valdnieks. Kungs ir valdnieks, viņš ir ietērpies godībā. Kungs ir ietērpies un apjozis sevi ar spēku. Viņš ir nostiprinājis zemi, un tā netiks satricināta. Dievs ir godības pilns valdnieks. Tavs tronis tā stiprs no sandienām, tu esi no mūžības. Tavas liecības ir ticības cienīgas. Kungs tavam namam visās dienās pienākas svētums. Dievs ir godības pilns valdnieks. Lasījums no apakstuļa Jāņa atklāps, atklāsmes grāmatas. Jēzus Kristus ir uzticīgs liecinieks. Pirmais dzimtai, pirmdzimtais no mirušajiem un zemes ķēniņa valdniekiem. Viņam, kas mūs mīlēja un ar savām asinīm mūs atbrīvoja no grēkiem un padarīja, visu, un padarīja mūs par valdnie, valstību, par priesteriem dievam un savam tēvam Viņam gods un valdīšana mūžīgi mūžos. Āmen. Lūk, viņš atnāks virs mākoņiem. Viņu redzēs ik viena acis un tie, kas viņu pārdūra. Un viņu apraudās visas zemes ciltis. Tik tiešām. Āmen. Es esmu Alfa, Omega, saka Kungs Dievs, kas ir, kas ir un kas bija un kas nāks visvarenais. Tie ir svēto rakstu vārdi. Amen. varēja izstāvīt un ar evaņģēliju ir cēlījis gaismā dzīvību. Dievs kungs, lai ir ar jums! Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīs svētais Jānis. Tajā laikā Pilārs jautāja Jēzum, vai tu esi jūdu ķēniņš? Jēzus atbildēja, vai tu pats no sevis to saki, vai arī citi tevi par mani ir stāstījuši. Pilārs teica, vai tad es esmu jūds? Tava tauta un augstie priesteri tevi man nodeva, ko tu izdarīji. Jēzus atbildēja: Mana valstība nav no šīs pasaules. Ja mana valstība būtu no šīs pasaules, mani kalpi cīnītos, lai es netiktu nodots jūdiem. Bet tagad mana valstība nav no šejienes. Tad Pilārs viņam sacīja, tātad tu esi ķēniņš? Jēzus atbildēja, jā, es esmu ķēniņš. Tādēļ es esmu dzimis un tādēļ atnācis uz pasauli, lai liecinātu par patiesību Katrs, kas ir no patiesības, klausa manu balsi. Tie ir svēto rakstu vārdi. Darbie jaunieši, darbie brāļi un māsas Kristu! arī tie, kas piedalāties attālināti šai svētajā misē. E, šodien mēs aizsākam arī e, mūsu Kunga Jēzus Kristus vispasaules karaļa svētku svinēšanu. Tātad šī ir Vigīlijas svētā mise. Un e, gribētos sākumā tieši par šo, par šo viņa titulu mazliet apcerēt. E, tātad viņš kā karalis. E, šie svētki viņu ģenēze nav pārāk sena. E, Šos svētkus ieveda Katoliskajā baznīcā Pāvests Pīs 11. tikai 1925. gadā. Tātad vēl simts gadi nav apkārt. Bet, protams, šis tituls pienākas pilnā mērā Jēzum Kristum. Viņš arī svētajos rakstos ļoti skaidri ir izgaismojies. Un, lai arī sākumā šie svētki tika svinēti e, citā datumā, tad pēc tam tomēr pāvests viņus ielika tieši liturģiskā gada noslēgumā, jo kā, tieši tie vārdi, kuri gandrīz mums paspruka garām no atklāsmes grāmatas, ka šie svētki uzsver, ka viņš ir ne tikai alfa, bet arī omega, ka viņā ir viss piepildījums. E, tātad e, šis tituls, e, nu, protams, mūsdienās karalistas tā skan mazliet vecmodīgi un smaržo gandrīz vai pēc naftalīna nu, mūsu kultūras lokā. Nu, lai arī, protams, karaļi ir Zviedrijā, Dānijā, Beļģijā, Lielbritānijā un Spānijā. Mūsdienās vēl ir karaļi. Nu, viņiem gan ir vairāk teiksim, tāda titulāra, negribu teikt dekoratīva, tas būtu par stipru teikts loma. E, bet teiksim, tā nozīme, kurā e, nu jā, tā titulārā loma, tas ir kaut kas, es vilkšu paralēles ar prezidentiem. Tas ir tad, ja prezidentam ir tikai tādas reprezentatīvas funkcijas, jo ir nu, ļoti dažādi tie valstiskie modeļi. Ir valstis, kur prezidents ir spēcīgs, teikt, kur viņam ir liela vara sakoncentrēta, bet ir tādas, kur viņš nu, tikai paraksta likumus un pārstāv it kā, bet reālas varas, saka, viņam ir vai nu nemaz nav, vai ļoti maziņa. E, tad šī nozīme tomēr ir ka viņam ir varas pilnība, un to mēs varam vilkt paralēlas tātad ar valstīm, kur ir spēcīgs prezidents. Nu, piemēram, Francijā uz septiņiem gadiem ievēl, viņam ir liela vara. Eh, Amerikas Savienotajās valstīs prezidents, nu, viņam ir ļoti spēcīga pozīcija. Viņš nav visvarens, bet nu, mēs varam daudz maz tā kā, nu, vai piemēram Vācijā kanclers arī viņam ir liela vara. Ne, tas ir tai virzienā. Un eh, kā, kādā veidā šo varu iegūst, kādā veidā kļūst par karali? Nu, trijos, trīs pamatveidi ir kā par karali, vismaz pagātnē, ir kļuvuši. Viens tas ir caur mantošanu, nu, respektīvi, ja tevs karalis un tad nodot dēlam vai meitai vai ne, šo kroni. Otrais eh, tas ir caur ievēlēšanu, caur nominā, nomināciju. Un trešais ir, kad sagrābj varu, kad iekaro varu ne, un sevi izsudina. Nu, piemēram, Napoleons sagrāba varu un par imperatoru e, kļuva. Nu, jā, tā kā šie trīs veidi, un kā vai kristum pienāktos šie, vai, vai ir kaut kāda saistība Jēzum Kristum ar viņu? Vai ir kaut kādas tiesības, teiksim, skatoties no, no šiem aspektiem? Nu, ja tā papēta, tad izrādās, ja tā dziļāk paskatās, izrādās, ir gan. Jo kā ir ar to pārmantošanu? E, viņš taču cēlies no Dāvida cilts. Viņa sensis bija Dāvids, bija karalis. Un viņu sauc par Dāvida dēlu arī jaunajā derībā. Mēs redzam, tas ir atzīts, ka viņš tātad ir pēctecis Dāvidam. Tātad par šo cilvēcisko līniju, jā, viņam pienākas šis tituls. Tad, bet ir vēl viena cita dimensija, var teikt, šīs pašas medaļas otrā puse. E, viņš ir Dieva dēls, viņš ir e, visvētās trīsvienības otrā persona. Un e, šādā nozīmē viņš ir debesu tēva pirmdzimtais dēls, iemīļotais dēls. Līdz ar to šeit arī pa šo vertikālo, var teikt, pārdabisko līniju viņam pienākas šis tituls. E, tālāk e, par to ievēlēšanu. Nu, tas tāds interesants aspekts, kā vai, vai viņš ir ievēlēts par karali. Bet ko mēs darījām, kad tapām kristīti? Nu, varbūt tie, kas tika maziņi kā zīdaiņi kristīti, viņi neatcerās, bet nu, droši vien esat asistējuši tie kristībām. E, galu galā, tad, kad kāds pieņem kristību, tad viņš izvēlas Jēzu Kristu par savas dzīves karali, par savu kungu. Viņš kā, pieņem viņa varu pār savu dzīvi. Un tagad, ja mēs saskaitām, cik ir kristiešu uz zemeslodes, nu, sanāk diezgan daudz. Tur runā jau par kaut kādiem diviem miljardiem. Katoļiem ir pāri miljardam, vismaz kristītiem. Un e, vai ir vēl kāds cits karalis, kuram būtu tik daudz to pilsoņu padoto? Nu, laikam jau nav. Līdz ar to pa šo līniju viņam arī pienākas šis tituls. Un visbeidzot, trešais nu, - cauri iekarošanu. Nu, šeit ir patiešām ļoti pamatīgi jā, jāpaliek zem lupas šis jautājums. Jo dabiski ar zobenu viņš nekaroja. Viņš Pēterim teica, noliec zobenu malā. Un e, Pilātam viņš skaidri atbild, mana valstība nav no šīs pasaules. Saka, ja, ja būtu no šīs pasaules, es varētu cik tur leģionus eņģeļu man debesu Tēvs atsūtītu un viņi cīnītos manā, manā pusē. Bet es tātad to nedaru. Bet tomēr ir kaut, kā, kaut kāds veids, kā viņš iekaro pasauli. Viņš iekaro ar mīlestības spēku. Saliekot sevi upurī pie krusta, izlējot savas asinis, atdodot savu dzīvību par grēciniekiem, par mums, par visiem cilvēkiem. Viņš ir izlaists savas asinis. Un šādā nozīmē var teikt, jā, ka viņš, viņš, ir, viņš iekaro, bet savādākā veidā. Un tālāk šodien dzirdētajā šajā dialogā, evaņģēlijā, e, viņš saka, jā, es esmu ķēniņš. Tātad citā nozīmē, jo viņš tūlīt skaidro, Es esmu, tādēļ es esmu dzimis un tādēļ atnācis uz pasauli, lai liecinātu par patiesību. Katrs, kas ir no patiesības, klausa manu balsi. Un šeit tieši es gribu tādu tā kā mazu tiltiņu, jo galu galā jauniešu dienas un mums vajag arī, e, arī, arī šo līniju pamēģināt attīstīt. Katrs, kas ir no patiesības, klausa manu balsi. Tātad viens, kā jau pirms brīža izskanēja, kristībā mēs vai mūsu krusta vecāki un vecāki mūsu vietā ir pateikuši, ka jā, es pieņemu Jēzu Kristu par savas dzīves kungu, par karali. Un ko nozīmē, ja kāds ir pieņēmis kādu par karali? Viņš ir tās karaļvalsts pilsonis, viņš pārstāv tās valsts intereses un eh, cīnās par to, lai tā valsts tā kā paplašinās. Un interesanti, ka eh, tajā pirmajā lasījumā, ko mēs dzirdējām, ka eh, visas tautas Ciltis un valodas viņam kalpoja. Viņa vara mūžīga vara, kas netiks atņemta, un viņa valstība, kas neiznīks. Tātad, ja tagad saliekam mazliet to visu kopā, e, tātad Jēzus nenāk, viņš neuzspiež savu valdīšanu, viņš, viņš nepielieto vardarbību kā zemes ķēniņi, e, bet viņš mēģina kā, cilvēku sirdis iekarot ar mīlestības un ar patiesības spēku. Un e, mēs, kas esam kristīti, Tātad esam aicināti kā, līdzdarboties ar viņu pasaules iekarošanā. Tikai ne ar ieroču spēku, bet ar patiesības un ar mīlestības ieročiem un ar to spēku. Un, darbie jaunieši, ir, tas ir teikt, aizrautīgs piedzīvojums. Ja mēs tā kā pieņemam šo aicinājumu kā savu, jo patiesībā tas ir mūsu kristībā, tas tā ir, tā ir pateikts. Un galu galā evanģēlijā Jēzus saka, lai jūsu runa ir jā, jā, mēs vienreiz mēs paši vai mūsu vietā pateica, esam aicināti to faktiski katru dienu apstiprināt no jauna un vērties vaļā šai Kristus valdīšanai, kas sākas no mūsu sirdīm, no mūsu prātiem, un no mūsu mazajām dzīves izvēlēm ikdienā. Un, uh, viņš vēlas to savu mīlestības un patiesības valstību caur mums izplatīt pasaulē. Jo, protams, pienāks diena, kad aizkars nokritīs. Mēs redzam, arī te ir aizkari un sānu nāva nav redzama vai ne. Tad līdzīgi pienāks diena, kad tur remonts būs pabeigts, un tad nokritīs tas aizskars, redzēsim, kas tur ir. E, līdzīgi ir nu jā, šeit tas jau ir noticis šajā nāvā. E, un e, līdzīgi ir ar laiku beigām, ka pienāks diena, kad tas aizskars, kas mūs atdala no pārdabiskās pasaules, no debesu realitātes, kas šobrīd, kā Svētais Pāvils saka, mēs redzam kā caur aizmiglotu logu tā mazliet kaut ko miglaini. Bet tas aizskars nokritīs un šī jaunā realitāte atklāsies. Bet arī svētie raksti par to runā, ka tas ir līdzīgi kā sēkla, kura ir iedēstīta šobrīd mūsos, vai līdzīgi kā kūniņa. Viņa ir kokonā, un tad, kad pienāk brīdis, tad tas kokons atverās un izlido tauriņš ārā. Tad tā diena, kad Kristus atnāks, mēs no tiem kokoniem, kuros šodien, no tiem burbuļiem, kuros esam kā, iegrimuši, mēs iziesim ārā un izlidosim kā tauriņi. Bet, bet mēs varam līdzdarboties šajā procesā. Mēs varam palīdzēt citiem kļūt par tauriņiem, e, lai viņi izlido arī kā tauriņi, kad Kristus atnāk. Tas ir milzīgs izaicinājums. Jo Jēzus Kristus saka, un saka, svētajos rakstos ir pilns ar tādām vietām, ka nu, pastāv iespēja, ka cilvēks par to tauriņu nekļūs. Tāda vesele, ka ja cilvēks nomirst grēkā, dzīvo grēkos, ir nodevies savām kārībām un ambīcijām un, un noslēdzas patiesībai un mīlestībai, dieva mīlestībai un dieva patiesībai, viņš ir riska zonā. Un mēs esam aicināti kā, nu, cilvēkiem palīdzēt kā, to saprast un, un pieņemt šo dieva uzaicinājumu, šo Kristus valdīšanu, šo viņa karaļa varu, kura, diemžēl, tā ir milzīga manipulācija, kad saka, ka ka viņš apdraud manu brīvību, viņš mani ierobežo. Nē. Jēzus saka, ka katrs, kas dara grēku, viņš ir grēka vergs. Bet jūs iepazīsiet patiesību, viņš saka, un patiesība darīs jūs brīvus. Brīvi varam būt tikai tad, ja esam patiesībā, kad esam Dieva mīlestībā, tad mēs esam brīvi. Bet pretējā gadījumā, ja mēs tā kā baidāmies no Dieva un domājam, ka Viņš mūs apdraud, <laughs> tad tas nozīmē, ka mēs jau nesam brīvi. Tā kā, darbie jaunieši, darbie brāļi un māsas Kristū, esam aicināti kļūt par patiešām Kristus karaļa īstiem tādiem sūtņiem, pārstāvjiem un viņa valstības, jā, uzdrošināšos teikt, kareiviem un kareiviem. Ne, jo tagad armijā meitenes un sievietes arī ņem, un viņas arī tur, kā saka, pilda savas funkcijas. Tā kā Kristus savā armijā, savā karaspēkā, viņš aicina ikvienu jaunus, vecus, slimus, veselus, arī aklus, klibus, visus, visus, vai ne? Viņa valstībā ir vieta visiem, jo viņš skatās nevis uz fiziskajām vai intelektuālajām spējām, bet viņš skatās uz to, kas ir cilvēka sirdī, kādi setingi ir viņa sirdī un vai tur ir šīs augas pēc viņa valstības un augas pēc tā, lai šī valstība izplatītos zemes virsū. Tā kā aicinu pieņemt šo, šo misiju un īstenot to dzīvē, un tad redzēsiet, ka nenožēlosiet. Āmen! Un tagad piecelsimies un apliecināsim mūsu ticību. Es ticu uz vienu Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu radītāju. Es ticu uz vienu kungu Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dieva dēlu, pirms visiem mūžiem no Tēva dzemdinātu, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas patiesu dievu no patiesa dieva, dzemdinātu un neradītu, būtībā līdzīgu tēvam, un caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nācis no debesīm, iemiesojies caur svēto garu no jaunavas Marijas un tapis cilvēks. Krustā sists par mums Poncija Pilāta laikā cietis un apbedīts, trešajā dienā augšām cēlies, kā pravietots rakstos, uzkāpis debesīs, sēž pie tēva labās rokas un atkal godībā atnāks tiesāt dzīvos un mirušos, un viņa valdīšanai nebūs gala. Es ticu uz svēto garu, kungu un atdzīvinātāju, kas no tēva un dēla iziet kas ar tēvu un dēlu tiek līdzīgi pielūgts un slavēts, kas ir runājis savu praviešiem. Es ticu uz vienu, svētu, katolisku un apustulisku baznīcu. Es atzīstu vienu kristību grēku piedošanai, gaidu mirušo augšām celšanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Āmen! Pagodināsim Kristu, visas pasaules un katras sirds karali, vienojoties kopīgā lūkšanā. Lūksimies par pāvestu, lai svētā gara vadībā viņam izdodas saklausīt debesu tēva gribu visai baznīcai un tai sekot. Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs! Droši pie mikrofona nāciet un izsakiet. Lūksimies par visiem jauniešiem, kuri meklē savu aicinājumu, lai kungs palīdz viņiem to saprast, ieraudzīt un drosmīgi tam atsaukties. Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs. Lūksimies par visiem jauniešiem, kas eh, šajā pandēmijas laikā cieši no tādas izolētības, vientulības, eh, lai dievs viņus izved dziedina, lai sveitī. Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs. Luksimis parandu mūsu Rīgas arhidieses koordinat, jauniešu koordinatori šodien ir viņas vārda diena. Lai Dievs dod viņai spēku, gudrību turpināt kalpot jauniešiem. Luksimis. Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs. Lūksim par jauniešiem, kur nav saņēmuši dzīvē mīlestību, ko viņi ir vēlējušies, lai Dievs dod viņiem pār, pār pārējiem. Mēs tevi lūdzam, kungs, lūdzies. Lūdzam, lai svētais gars atver mūsu sinodālā kopīgā ceļa pieredzē ar satikšanos un dalīšanos, bez šķelšanās, strīdiem un nosodīšanas. Mēs tevi lūdzam, kungs, un Dievs. Dievs. Lūksimies arī par radio Mariju klausītājiem un par tiem, kas eh, arī YouTube kanālā. 16 cilvēkiem, kas eh, piedalās arī šajā svētajā misijā, attālināti, Lūksim, lai arī viņi saņem šo Dieva pieskārienu šīs liturģijas laikā. Mēs tevi lūdzam, Kungs, un Dievs. Lūksimies arī tajā nodomā, nu kurā tiek svinēta šī svētā misija, un arī kā parasti šajā trešajā sestdienā vienmēr mēs pulcējamies traucē arī lūdzoties par dziedināšanu, jo katram mums ir kādi ievainojumi, vai tie būtu mūsu fiziski, vai tie iekšēji, ka mēs tos pilnībā dodam kungam un paļaujamies pilnībā kungs uz tavu žēlstību un tevi lūdzam. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Lūdzam, lai mēs ar prieku labprāt iesaistāmies sinodālā kopīgā ceļa pieredzē, atveroties viens otram, ieklausoties viens otrā, lai šādi patiesi būtu par uzticīgu un ceļā esošu Dieva tautu, Jēzus Kristus baznīcu. Mēs tevi lūdzam, kungs, un Dievs. Mēs tevi lūdzam, kungs, arī lai šajā kopīgā ceļa pieredzē iesaistītos pēc iespējas vairāk cilvēku ne tikai ticīgie un dievkalpojumu dalībnieki, bet arī tie, kuri atsvešinājušies no baznīcas dzīves, jūtas nepieņemti, nesaprasti un atstumti. Mēs tevi lūdzam, Kungs, un Dievs. Dievs, mēs slavējam Tevi, Kristus, visas pasaules karaļa svētkos, un lūdzam uzticību, sekojot Tavai taisnīgajai vadībai Fauriez o Cristo, mus ucundu. Lūdzieties, brāļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem šo manu un jūsu upuri. Kungs Dievs, sniedzot tev šo cilvēces izlīguma upuri, mēs pazemībā tevi lūdzām lai visām pasaules tautām Kristus dāvātu vienlīdzību un mieru, kas dzīvo un valda mūžu mūžos. Amen. Dievs, kungs, lai ir ar jums! Uz augšu sirdīs! mūsu sirdis ir iekundā. Pateiksimies kungam mūsu dievam. Tas ir labi un taisnīgi. Patiesi tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi. Kā tev debesu tēvs, visvarenais mūžīgais dievs. Mēs pateicamies vienmēr un visur caur Jēzu Kristu mūsu kungu, jo tu savu vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu Jēzu Kristu, esi svaidījis ar līgsmības un priekā heļu, kā mūžības priesteri un viss pasaules karalīte lai viņš sevi kā bezvainīgu izlīgumā upurī, upurējot uz krustā altārā, piepildītu cilvēcēs atpestīšanās noslēpumu. Un pakļaujot visas radībās savai varai, Tās reiz stādītu tavas bezgalīgās majestātes priekšā, kā mūžīgu un visaptverošu valstību, kā patiesības un dzīvībās, svētuma un žēlastībās, kā taisnībās un mīlestības un miera valstību Un tāpēc kopā ar eņģeļiem un visiem svētajiem mēs tevi slavējam, teikdami tagad un vienmēr. Kungs, tu esi patiesi svēts. Tev pienākas gods no ikvienas radības, jo caur tavu dēlu, mūsu kungu Jēzu Kristu un Svēto garu, tu visu dzīvini un dari svētu un nemitīgi pulcini sev tautu, lai no saules lēkta līdz pat rietam, tiktu upurēts tavam vārdam par godu tīrs upuris. Dziļā pazemībā mēs tevi lūdzam, kungs, svētī šīs mūsu upurdāvanas tā paša svētā gara spēkā, lai tās mums top par tava dēla, mūsu kunga Jēzus Kristus, miesu un asinīm, jo pēc viņa pavēles mēs svinam šo noslēpumu. Tā ir vakarā, kad viņu nodeva, viņš ņēma maizi, tev pateikdamies svētīja, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams: Ņemiet un ēdiet no tās visi! jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma biķeri, tev pateikdamies, svētīja un deva saviem mācekļiem sacīdams: Ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Lūk, ticības noslēpums. Mēs sveicīsim par tavu nāvi, kungs, un liecināsim par tavu augšām celšanos līdz pat tavai atnākšanai. Tāpēc, pieminēdami kungs tava dēla ciešanas, kas nesa mums pestīšanu, atceroties viņa brīnišķīgu augšām celšanos un uzkāpšanu debesīs, kā arī gaidot viņa otrreizēju atnākšanu Mēs ar pateicību tev upurējam šo dzīvo un svēto upuri. Raugies lūdzam uz savas baznīcas upurdāvanu, uz to upuri, kas mūs samierināja ar tevi, lai mēs, pieņemdami tava dēla miesu un asinis, saņemtu viņa svēto garu un kļūtu viena miesa un viens gars ar Kristu. Viņš lai mūs padara par mūžīgu dāvanu tev, ļaujot mums saņemt mantojumu kopā ar taviem izredzētajiem ar visvētāko jaunau Dievu māti Mariju, ar svēto Jāzepu viņas līgavaini, ar taviem svētajiem apstuļiem un godpilniem mocekļiem un visiem svētajiem, kas mums palīdz pastāvīgi aizbildinot pie tevis. Mēs tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlīguma upuris nes visai pasaulē mieru un pestīšanu. Stiprini ticībā un mīlestībā visu savu baznīcu šīs zemes gaitās savu kalpu mūsu pāvestu Francisku un mūsu bīskapu Zbigņevu, visus bīskapus un garīdzniekus, kā arī savu tautu, ko es atpircis. Esi labvēlīgs savai saimei, kas ir nākusi pie tevis ar lūgšanām, bet pie sevis labais tēvs arī tos savus bērnus, kas ir tālu no tevis. Bet mūsu nomirušos brāļus un visus, kas tavā žēlastībā aizgājuši no šīs pasaules, uzņem savā valstībā, kur arī mēs ceram nokļūt, lai vienmēr skatītu tavu godību caur Jēzu Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dod visu labo. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā tev, Dievam visvarenajam tēvam, svētā gara vienībā, ir visgods un slava visos mūžu mūžos. Amen. Paklausot pestītāja vārdiem un viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sākām. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Tavs prāts laimot iet, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu pārāk. dodam saviem paragniekiem, un neieved mūs kā prināšanā. Tas Timūs kungs no visa ļaunā dod lūdzam mieru mūsu dienās, lai ar tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēkā, drošā cerībā gaidot atnākam mūsu pestītāju kungu Jēzu Kristu. Jūtē. Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apstuliem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību, un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen lai dievā miers ir ar jums vienmēr. Dievā miers lai ir ar tevi. Vienosimies miera sveicienā. Mirsta. Thank you.

dzīva jērs, kas nes pasaules grēkus. Svetīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galda. Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela. Lūksimies! Pieņēmuši nemirstības maizi svēto komuniju, mēs tevi lūdzam, kungs, lai mēs ar prieku paklausot Kristus visas pasaules karaļa pavēlēm, varētu dzīvot debesu valstībā kopā ar viņu, kas dzīvo un valda mūžu mūžos. Amen. Tātad Kristus varu atšķirībā no vēlēto karaļu varas vai vēlēto prezidentu varas viņu nevar pārvēlēt. Viņu mēģina tā kā apstrīdēt pasauli, kā mēs redzam, bet tas vienmēr beidzas ar neko. Un tas mums piešķir drošības tādu sajūtu, protams, ticībā balstītu. Tā kā lai mēs stipri stāvam uz šī ticības balsta un uz to arī pieņemiet Dieva svētību, bet pēc tam būs vēl paziņojumi pēc tam, pēc svētības vairāki. Dievs kungs, lai ir ar jums! Kungs ir ar tevi! Lai kunga vārds ir slavēts! Kungs ir ar tevi! Mūsu palīdzība ir Kunga vārdā. Lai svētī jūs visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gārs. Amen. Vēl nelieli paziņojumi. Ir iznācis jaunais vēstnesīts katedrālis, un tur mēs varam priekšnumā viņu iegādāties, saņemt un izlasīt visas norises un dievkalpojumu arī kārtību. Un tāpat arī, kā jūs zinat, arī vēl, kas šodien ieradušies, ka no 23. līdz 30. visi dievkalpojumi svētās mīsas tiks svinēts, bet svinēts tiks svētdienas skolā. Tāpēc, ka mums te būs tā saucamā čirmju pret viņu tāda cīņa veselu nedēļu laikā. Un tad jau būs visi dievkalpojumi sēdienas skolas telpās, un tur visi varēs arī tur ierasties. Un tāpat arī kā parasti šajās eh, mēneša trešajā sestdienā ir aizlūgumi arī par tiem, kuriem ir vajadzīga lūkšanas, arī dziedināšanas. Tad arī to pēc svētās misijas var ienākt individuāli zakristējā. Dieva žēlastība, lai jūs pavada. Pateicība Dievam un paziņojumi turpinās. E, kā jau lūkšanā izskanēja, mūsu jauniešu darba diecēzes, arhidiecēzes koordinātorei Andai ir vārda diena. Tad mēs pie izdevības gribam viņu sirsnīgi sveikt un pateikt paldies par viņas centīgo, dedzīgo darbu, ar jauniešiem diecezē. Tur ir kaut kas, tad, kad bērni pajautās, mamma, kur tu biji, vai tu mums kaut ko atnesi, tad kaut ko saldu bērniem. Un arī pēc tam, kad jums tur būs kāds brīvs brīdis, palasīt kā arī kaut ko garīgu. Jā, laikam tā ir, ka jauniešu dienas tika pieskaņotas Andas vārda dienai, vai ne? un lai tev būtu lielākie svētki. Bet mums vēl viens uh, muzikāls sveiciens. Uh, uh, es zinu, ka tur būs vārdi kaut kādi uci, puci, bum, bum, bum. Nu, tad... O, tur ziedu buķete liela nāk arī. Redz, ka jaunieši Jā. mīl savu koordinātori. Andrēs, ko? Kā, kā sauc? uz katedrāli Šodien rāda viena draugi, rādus jaunies dienu, zimē, zimē, zum, ice, ice, bum, bum, bum, zimē, zum, zimē, zum, ice, ice, bum, bum, bum, Andai šodien vārda diena, draugi, rādus jaunies dienu, zimē, zum, vēl vienreiz uz šokolādi nāk, ja būs šokolāde. Antai šodien vārdā diena, tā dienā uz šokolādi. Zimē, zum, zimē, zum, pince, pince. Un tagad palūksimies kopīgā jeb sinodālā ceļa lūkšanu. Svētais gars, atrodamies tavā priekšā, sapulcējušies tavā vārdā. Lūdzam, lai vienīgi tu mūs vadi, iemājo mūsu sirdīs, mācījamo ceļu un mūsu kopīgās gaitas. Esam vāji un grēcīgi, neļauj veicināt apjukumu, neļauj neziņai novirzīt mūs nepareizā virzienā lai mūsu darbību neiespaido šķelšanās tieksmes. Tevī, lai esam vienoti, lai kopīgi dodamies uz mūžīgo dzīvi, lai nenomaldāmies no patiesības ceļa un pareizā virziena. To visu lūdzam no Tevis, kas darbojies visur un vienmēr, kopībā ar Tēvu un Dēlu mūžu mūžos. Āmen! Kāda būs tālākā secība? some of those. Okay. Labvakar! Man ir milzīgs prieks redzēt katru, katru jaunieti, katru cilvēku, kas ir šeit. Šodien ir, mēs gatavojamies Pasaules jauniešu dienām, kas notiks Lisabonā 2023. gadā no 1. līdz 6. augustam. Kā teica Priesteris Pēters, sāciet krāt naudu, brauksim visi kuplā skaitā no Latvijas. Un, uh, Un tur tie ir tūkstoši, tūkstoši jaunieši, kas seko Kristum. Manuprāt, tas ir ļoti skaisti, ka mēs varam būt kopīgi tajās, tajā dienā, tajā laikā kopā. Tāpat kā šodien, un īstenībā gribas slavēt Dievu un teikt Dievam paldies par katru jaunieti, kas, ir, kas seko Kristum. Jo patiesībā viss, kas mūs vieno, mēs varam nākt no dažādām pilsētām, mēs varam būt dažādus, dažādu vecumu. Bet, bet mūs visus vieno Jēzus, un par to ir milzīgs prieks. Tāpat arī šodien man ir prieks, ka mēs varam būt tādā jauka atmosfērā šeit, pavisam klusi. Katrs un katram no mums ir savs stāsts, katram no mums ir sava pieredze. Un šovakar mēs esam aicināti slavēt Dievu. Mēs slavēsim Dievu ar dziesmām, mēs lasīsim pāvesta vēstījumu, ko pāvests ir teicis tieši jauniešiem. Tas ir ļoti zīmīgi. Arī tur ir vēlāk, katrs no jums var paņemt šo pāvesta vēstījumu un mājās vēlreiz pārlasīt. Mēs arī dzirdēsim kādas liecības no jauniešiem, kas ir eh, piedzīvojuši šo satikšanos ar, eh, ar Dievu, un viņi padalīsies ar to. Vēlāk mēs eh, esam aicināti arī uz tādu nelielu agapītī kopā, kopā pārdomāt to visu, pabūt kopā vienkārši jauka atmosfērā. Mēs ļoti bieži gribam mukt, mēs gribam skriet uz mājām, mums liekas, ka tas uz mums varbūt neatiecas, bet tad, kad mums tas tiek atņemts, tad mēs jūtam nu, vēl, vēl lielāku vēlmu pēc tā. Tāpēc šodien baudīsim to, ka mēs varam būt šeit, eh, nemuksim prom un eh, būsim kopā ar, eh, ar Dievu un viens ar otru. Paldies jums, ka esat šeit! Varam arī piecelties, nebaidamies. <laughs> Sākumā lūgsim svēto garu, lai viņš nāk, mūs atver, mūs dziedina, mūs eh, iepriecina, un lai mūs arī atver šai vēstī, ko, ko viņš šodien mums grib pateikt. Nāc svētā! tiešām mēs tevi piesaucam un gaidām tevi, lai tu mūs šovakar atbrīvo, iedvesmo, dziedini, vadi, atjauno, atjauno savā klātbūtnē. Mēs visi kopā varam teikt, nāc, svētais gars. Nāc, svētais gars. atbrīvo mūs no visām tām nastām, ko mēs paši esam uzņēmušies uz sevi. Dari mūs spējīgus būt tavā klātbūtnē un priecāties. Nāc, svētais gars. Pienesam tev visu savu ikdienu, visas savas rūpes, raizes. Lūdzam, lai tu tās šobrīd um, ienāc tajās. Nāc, svētais gars. Katrs arī varam izteikt savu lūgumu, kur mēs gribam ieaicināt svētību. tavās lāpas pēc tevis. Nāc, nāc. Svinot Pasaules jauniešu dienu Kristus karaļa svētkos, Pāvests Francisks ir sagatavojis vēstījumu, kura tēma ir Celies, es ieceļu tevi par liecinieku tam, ko tu redzēji. Un tad šajā vakarā mēs ieklausīsimies šajā vēstījumā, tādās trīs daļās. Darbie jaunieši, vēlreiz vēlos paņemt jūs aiz rokas un iet kopā ar jums garīgajā svētceļojumā kas ved uz 2023. gada Pasaules jauniešu dienām Lisabonā. Pagājušā gada vēstījuma, kuru parakstīju īsi pirms pandēmijas uzliesmojuma, tēma bija Jauneklis, tev saku cēlies. Savā aizgādībā kungs jau mūs gatavoja smagajam izaicinājumam, kuru mēs gatavojāmies piedzīvot. Visur pasaulē mēs piedzīvojam tik daudz mūsu mīļo cilvēku zaudējumu un sociālo izolāciju. Ārkārtas situācija veselības jomā jums, jaunieši, bija īpašs čērslis, jo jūsu dzīve dabiski ir vērsta uz āru, uz skolu vai universitāti, uz darbu un saviesīgiem pasākumiem. Jūs nonācāt sarežģītās situācijās, pie kurām nebijāt pieraduši. Tie, kuriem bija grūtāk vai kuriem trūka atbalsta, tie jutās de dezorientēti. Mēs novērojam ģimenes problēmu pieaugumu, bezdarba, depresiju vientulību un atkarību izraisošu uzvedību, nemaz nerunājot par pieaugušo stresu, spriedzi, dusmu uzlūsmojumiem un vardarbību. Tomēr, paldies Dievam, šī bija tikai viena medaļas puse. Pieredze parādīja mūsu trauslumu, taču tā atklāja arī mūsu tikumus, tostarp tieksmi un solidaritāti. Visā pasaulē mēs redzējām lielu skaitu cilvēku, tostarp daudzus jauniešus, kuri palīdzēja glābt dzīvības, sēja cerības sēklas, atbalsta brīvību un taisnīgumu un darbojas kā miera uzturētāji un tiltu būvētāji. Ik reiz, kad krīt jauns cilvēks, savā ziņā krīt visa cilvēce. Tomēr ir arī taisnība, ka tad, kad jaunietis ceļas, tad notiek tā, it kā atkal pieceltos visa pasaule. Jaunieši, cik liels potenciāls ir jūsu rokās? cik liels spēks ir jūsu sirdīs. Arī šodien Dievs saka katram no jums cēlies. Es ļoti ceru, ka šis vēstījums palīdzēs mums sagatavoties jauniem laikiem un jaunai lapas pusē cilvēces vēsturē. Tomēr mēs nevaram sākt no jauna bez jums, dārgie jaunieši. Ja mūsu pasaulē ir jāpieceļas, tai ir vajadzīgs jūsu spēks, jūsu entuziasms, jūsu kaislība. Tāpēc es vēlētos kopā ar jums pārdomāt to apakstu darbu fragment, kur Jēzus saka Svētajam Pāvēlam: Cēlies! Es ieceļu tevi par liecinieku tam, ko tu redzēji. Pāvila liecība ķēniņa priekšā. Pants, kas ir iedvesmojis 2021. gada Pasaules jauniešu dienas tēmu, ir ņemts no Pāvila liecības ķēniņa Agripas priekšā pēc viņa ieslodzīšanas. Pāvils, agrāk kristiešu ienaidnieks un vajātais, tagad ir tiesāts tieši par savu ticību Kristum. Aptuveni 25 gadus vēlāk apustulis stāstīja stāstu par savu liktenīgo tikšanos ar Kristu. Pāvils apgalvo, ka viņš vajāja kristiešus līdz kādu dienu, ceļojot uz Damasku, lai dažus no viņiem arestētu, viņu un viņa biedrus apspīdēja gaisma, kas bija spožāka par sauli. Taču tikai viņš dzirdēja balsi, Jēzus balsi, kas runāja ar viņu, saucot viņu vārdā: Saul, Saul! Apskatīsim šo notikumu tuvāk. Saucot Saulu vārdā, kungs lika viņam saprast, ka viņš viņu pazīst personīgi. It kā viņš teiktu, es zinu, kas tu esi un ko tu dari, tomēr es runāju tieši ar tevi Divas reizes kungs sauc Pāvila vārdā, tādā veidā norādot uz šī aicinājuma svarīgumu. Tā viņš agrāk bija darījis ar Mozu un Samuēlu. Nokrītot zemē, Sauls saprot, ka ir liecinieks Teofānijai, spēcīgai dievišķai atklāsmei, kas viņu iedzina apjukumā, bet neiznīcina. Tā vietā viņš tiek saukts vārdā. Tikai personīga un neanonīma tikšanās ar Kristu maina dzīvi Jēzus parāda, ka viņš ļoti labi pazīst sauli no iekšpuses. Pat ja sauls ir vajātais, lai gan viņa sirds ir pilna naida pret kristiešiem, Jēzus saprot, ka tas ir saistīts ar nezināšanu. Viņš vēlas viņām parādīt savu žēlstību. Šī žēlstība, šī nepelnītā un beznosacījuma mīlestība būs gaisma, kas radikāli pārveidos saula dzīvi. Kas tu esi, kungs? Šīs noslēpumainās klātbūtnes, kas sauc viņu vārdā priekšā, Sauls jautā, kas tu esi, kungs? Šis jautājums ir izšķirošs, un agrāk vai vēlāk tas ir jāuzdod mums visiem. Nepietiek tikai dzirdēt citus cilvēkus runājam par Jēzu. Mums pašiem ar viņu jārunā personīgi. Būtībā tas ir lūkšanas mērķis. Lūgt nozīmē runāt tieši ar Jēzu, lai gan mūsu sirds joprojām var būt apjukusi un mūsu prāts pilns ar šaubām vai pat nicinājumu pret Kristu un kristiešiem. Es lūdzu, lai katrs jaunietis savas sirds dziļumos beidzot uzdot jautājumu, kas tu esi, kungs? Mēs vairs nevaram uzskatīt par pašsaprotamu, ka visi pazīst Jēzu pat interneta laikmetā. Jautājums, ko daudzi cilvēki uzdod Jēzum un viņa baznīcai, ir tieši, tieši šāds: Kas tu esi? Visā stāstā par svētā Pāvila aicinājumu šī ir vienīgā reize, kad viņš, Pāvils, runā. Un kungs uzreiz atbild: Es esmu Jēzus, kuru tu vajā. Ar šo atbildi Jēzus atklāja Saulam lielu noslēpumu. Viņš sevi identificēja ar baznīcu, ar kristiešiem. Līdz tam Sauls nekad nebija neko no Kristus redzējis, ja nu vienīgi ticīgos, kurus viņš bija ieslodzījis cietumā un kuru nogalināšanai viņš bija piekritis. Viņš bija redzējis, kā kristieši atbildēja uz ļaunumu ar labestību, uz naidu ar mīlestību, izturot netaisnību, vardarbību, apmelošanu un vajāšanas Kristus vārda dēļ. Kaut kādā veidā, pašam to nezinot, Sals jau bija sastapies ar Kristu. Viņš bija viņu sastapis kristiešu vidū. Cik reizes esam dzirdējuši, sakām, Jēzum, jā, baznīcai nē. It kā viens varētu būt alternatīva otram, Cilvēks nevar pazīt Jēzu, jo nepazīst baznīcu. Jēzu nevar iepazīt citādi, kā viens ar brāļiem un māsām viņa kopienā. Mēs nevaram sevi saukt par pilnīgiem kristiešiem, ja nepiedzīvojam ticības ekleziālo dimensiju. Slavēts Jēzus Kristus! Es esmu Katrīna, man ir 24 gadi, strādāju kā skolotāja, un mani aicināja padomāt par jautājumu, kā es esmu piedzīvojis Dievu, kā es viņu esmu satikusi un kā tas ir mainījis manu dzīvi. Man nav tāda teiksim, tā episkā stāsta, ka vienā dienā pēkšņi visa mana dzīve izmainījās un, uh, un es kļuvu pilnīgi citādi. Es jau kopš bērnības esmu gājis uz baznīcu. Svētdienās misē tas pat nebija apspriežams jautājums, un nevis tādēļ, ka tas būtu kaut kas uzspiests, bet tā, tā tas vienkārši bija. Abi vecāki katoļi, un svētdienās mēs vienmēr bijām baznīcā. Un ticība līdz noteiktam laikam, ja tā padomā, man laikam drīzāk bija kā tradīcija. Kā kaut kas, kas ir pārmantots, kaut kas, kas ir raksturīgs manai ģimenei, Un tas bija arī apmēram viss. Protams, bija lūkšana. Es zināju, ka Dievs ir un es ticēju viņam, bet šķiet, ka viņš ir kaut kas tāds. Ka viņš ir kāds, kurš nav dzīves tagad šeit un nav blakus man. Un tas, ka pirmo reizi tas mainījās, manuprāt, bija, kad uh, mēs ar ģimeni aizgājām svētceļojumā. Un es iepazinu pavisam citu ticības pieredzi. Tā nebija tikai tradīcija, tas nebija tikai kaut kas tāds, ko darītu viena ģimene vai ko darītu, darītu tikai dažas ģimenes. Ticība dievam bija kaut kas tāds, ko izdzīvoja arī mana vecuma jaunieši, un iepriekš man šāds pieredzes nebija bijis. Un tas bija brīdis, kad mans skatījums ļoti izmainījās, kad es sapratu, ka Dievs ir ne tikai svētdienās misē, kaut kur tālu prom, kaut kur vēsturē, pagātnē, bet ka viņš ir klātesošs te, ka viņš ir blakus un ka ir tik daudz dažādu veidu, kā viņu piedzīvot, satikt. Un tas bija tas pirmais stimuls, kad, kad es sapratu, ka, ka, jā, ka Dievs ir dzīves, ka Viņš ir man blakus, ka Viņš ir manos līdzcilvēkos. Tas lielākais iedrošinājums laikam tiešām bija citu cilvēku ticības piemērs. Un, ja tā padomā, kas manā dzīvē ir mainījies no tā, ka es esmu iepazinusi Dievu, jo šī iepazīšana, šīs attiecības, kas ir veidojušās, kas cerams kļūst aizvien tuvākas, tas ir bijis ļoti pakāpenisks process. Un tas, līdz kam es esmu nonākusi, manuprāt, ir tas, ka viņš ir izmainījis to, kā es raugos uz citiem cilvēkiem, kā es raugos uz sevi un kā es izdzīvoju savu dzīvi. Jo, ja nebūtu viņa, ja nebūtu attiecības ar viņu, ja es nejustu to, ka viņš ir dzīves, un ja es nezinātu to, kāds viņš ir, ja es nebūtu viņu iepazinusi un neturpinātu to darīt arī ikdienas, tad es diez vai raudzītos uz sāpēm, ciešanām, arī uz visu to skaisto un vērtīgo, tā kā es to redzu tagad. Jo viņš ir bijis labākais mīlestības paraugs. Jo no viņas esmu mācījusies to, ka ir svarīgi būt neatlaidīgai, nepadoties. Un, ja tā padomā, ir bijušas daudzas reizes, kad ir gribējies nolaist rokas, kad, kad ir grūti, kad, kad šķiet, ka nu, ir piedzīvot vilšanās vai nu no sevi, vai citos. Un, laikam tas tie brīži, kuros es vispilgtāk jūtu viņu, kad es apzinos to, ka tiešām viņš ir šeit, ka viņš ir kopā ar mani, ir tad, kad viņš ir Tad, kad es dzirdu šo balsi vai jūtu šo, šo tādu iedvesmu, nepadoties, cīnīties, un, un tas nekad man nav pievīlis. Un visas šīs reizes, kad trūkst mana spēka, un kad es jūtu, ka, ka es ar savu cilvēcisko prātu un emocijām netieku galā ar situāciju, kad es to ielieku viņa rokās, viss atrisinās. Protams, ka tas nav viegli, bet. Uh, Bet viss vienmēr viņa rokās to par kaut ko skaistu, vērtīgu un labu. Un, jā, būtībā tas, kā dieva iepazīšana, satikšana caur cilvēkiem, caur notikumiem, kādos īpašos brīžos arī lūkšanā, arī vienkārši būšanā misēs. Viņa klātbūtnē tas, kā tas man ir mainījis, tas man ir devis jaunu skatījumu uz to, kāda ir dzīve. Jo vienmēr ir šī cerība, pat tad, kad šķiet, ka viss ir ļoti, ļoti drūmi un, un smagi, vienmēr ir šī paļāvība, ka viņš ir, ka es nekam neesmu viena. Jo arī tad, kad neviens cits cilvēks nespēja būt man blakus, es zinu, ka pat ja tam ir grūti noticēt ar sirdi, ar prātu es apzinos to un paļāvībā ar viņu ir iespējams paveikt jebko. Ja Dievs saka, celsimies, tad celsimies un apliecināsim, ka mēs piederam Viņam. Atcerēsimies visu to, par ko mēs varam būt pateicīgi. Pat ja ikdienā mēs to nepamanām, neievērojam, nepasakām Dievam paldies. Arī neslavējam par to, kāds Viņš ir, tad tagad ir tas brīdis, kad mēs to varam darīt. Kungs, es Tev pateicos par Tavu baznīcu, caur kuru mēs Tevi varam iepazīt. Es Tev pateicos, Kungs.

tev spērt dzenulim pretim. Ar šiem vārdiem kungs runā ar sauli pēc tam, kad viņš bija nokritis zemē. Tomēr jau ilgāku laiku viņš bez šaubām bija mistiski atkārtojis salam tos pašus vārdus, cenšoties piesaistīt viņu pie sevis. Sauls tomēr bija pretojies. Mūsu, mūsu kungs vēršas ar to pašu maigo pārmetumu pie katra jaunieša, kurš no viņa novēršas. Cik ilgi tu bēgsi no manis? Kāpēc tu nedzirdi, kā es tevi saucu? Es gaidu, kad jūs atgriezīsieties pie manis. Ir reizes, kad arī mēs sakam līdzīgi kā pravietis Jeremija, es vairs par viņu nedomāju. Tomēr katra cilvēka sirdī deg uguns. Pat ja mēģināsim to apslāpēt, mums neizdosies, jo tā ir stiprāka par mums. Kungs izvēlējās kādu, kas viņu vajāja, bija pilnīgi naidīgs pret viņu un viņa sekotājiem. Mēs redzam, ka Dieva acīs neviens nav pazudis. Pateicoties personīgai tikšanās reizei ar viņu, mēs vienmēr varam sākt no jauna. Neviens jaunietis nekad nav ārpus Dieva žēlstības un žēlsirdības. Ne par vienu mēs nevaram teikt, viņš ir pārāk tālu, ir par vēlu. Cik daudz jaunu cilvēku kaislīgi dumpojas un pretojas, tomēr dziļi sirdī viņi jūt vajadzību būt uzticīgiem, mīlēt no visas sirds, pildīt dzīves misiju Jaunajā saulē Jēzus redzēja tieši to, atzīstot mūsu aklumu. Mēs varam iedomāties, ka pirms tikšanās ar Kristu sals bija zināmā mērā pilns ar sevi, domājot, ka ir dižens, pamatojoties uz viņa morālo godīgumu, dedzību, izcelsmi un izglītību. Protams, viņš bija pārliecināts, ka viņam ir taisnība. Kad kungs atklāja sevi, sals krīt zemē akls. Pēkšņi viņš nespēja redzēt ne fiziski, ne garīgi. Viņa pārliecība ir saplicināta. Savā sirdī viņš saprot, ka viņa kaislīgā dedzība nogalināt kristiešus bija pilnīgi nepareiza. Viņš saprot, ka viņam nav absolūtas patiesības, un viņš patiešām ir tālu no tās. Viņa pārliecība un lepnums izklīda. Pēkšņi viņš kļūst dezorientēts, vājš un mazs. Šāda pazemība mūsu ierobežojuma apzināšanās ir būtiska, Tiem, kuri ir pārliecināti, ka zina visu par sevi, citiem cilvēkiem un pat reliģiskās patiesības, būs grūti satikt Kristu. Sauls, kļūdams akls, zaudēja atskaites punktus. Vienatnē, tumš, tumsā, vienīgā skaidrā lieta bija gaisma, ko viņš redzēja, un balss, ko viņš dzirdēja. Cik paradoxāli! Tikai tad, kad esam akli, mēs sākam redzēt, Pēc šīs pieredzes ceļā uz Damasku salas vēlējās, lai viņu sauktu par Pāvilu, kas nozīmē mazs. Te nav runa par iesauku vai segvārdu, kas mūsdienās ir tik izplatīti. Sastapšanās ar Kristu mainīja viņa dzīvi. Tas lika viņam justies patiesi mazam un sagrāva mūri, kas neļāva viņam patiesi iepazīt sevi. Viņš mums saka, es kļuvu mazākais no apstuļiem, nederīgs, lai mani sauktu par apstuli, jo es vajāju Dieva baznīcu. Svētā Terēza no Lizjē, tāpat kā daudzi citi svētie, labprāt teica, ka pazemība ir patiesība. Mūsdienās mēs aizpildām savu laiku, it īpaši sociālajos mēdījos, ar skaistiem stāstiem, kas bieži ir rūpīgi veidoti ar fonu, tīmekļa kamerām un specifiktiem. Arvien vairāk mēs vēlamies būt uzmanības centrā, perfekti ierāmēti, gatavi parādīt saviem draugiem un sekotājiem savu tēlu kas neatspoguļo to, kas mēs patiesībā esam. Kristus pusdienas saule nāk, lai mūs apgaismotu un atjaunotu mūsu autentiskumu, atbrīvojot mūs no visām mūsu maskām. Viņš mums skaidri parāda, kas mēs esam, jo tieši tādus viņš mūs mīl. Perspektīvas maiņa. Pāvila atgriešanās neietvēra došanos atpakaļ, bet gan atvērtību pilnīgi jaunam skatījumam uz lietām, Viņš turpināja ceļu uz Damasku, taču kaut kas bija mainījies. Tagad viņš bija cits cilvēks. Atgriešanās var atjaunot mūsu ikdienas dzīvi. Mēs turpinām darīt to, ko darījām iepriekš, bet mūsu sirdis un motīvi tagad ir mainījušies. Pāvila gadījumā Jēzus viņam lika doties uz Damasku, kur viņš bija sākotnēji devies. Pāvils paklausīja, bet viņa ceļojuma mērķis un perspektīvas tika radikāli mainīti. No šī brīža Pāvils skatīsies uz lietām jaunām acīm, vairs ne kā vajātais un bende, bet kā māceklis un liecinieks. Damas kanānie viņu kristīs un prezentēs kristiešu kopienai. Klusumā un lūkšanās Pāvils padziļināja savu pieredzi un jauno identitāti, ko viņam dāvāja Kungs Jēzus. Neizniekojiet jaunības spēku un dedzību, Pāvila attieksme pirms viņa tikšanās ar augšām celto jēzu nešķiet nekas neparasts. Cik daudz spēka un dedzības mīt arī jūsu pašu sirdīs, dārgie jaunieši. Tomēr, ja tumsa ap jums un jūsu iekšienē neļauj redzēt lietas pilnībā, riskējat apmaldīties bezjēdzīgās un pat vardarbīgās cīņās. Diemžēl pirmie upuri būsiet jūs paši un jūsu tuvākie. Pastāv arī briesmas cīnīties par lietām, kas sākas ar taisnību, vērtību, atbalstīšanu, bet pēc tam, kad tiek novestas līdz galējībām, tās pārvēršas destruktīvās ideoloģijās. Cik daudz mūsdienu jaunieši, kurus iedvesmo iespējams politiskā vai reliģiskā pārliecība, kļūst par vardarbības un iznīcināšanas instrumentiem daudzu citu cilvēku dzīvēm. Daži, kas viegli pārvietojas digitālajā pasaulē, izmanto virtuālo realitāti un sociālos tīklus kā jaunu kaujas lauku, negodīgi izmantojot viltus ziņu ieroci, lai izplatītu indi un iznīcinātu savus pretiniekus. Kad kungs ielauzās Pāvila dzīvē, viņš neapspieda tā per personību vai kaislīgo dedzību. Tā vietā viņš ļāva šīm dāvanām pilnībā uzziedēt, padarot viņu par lielisku evaņģēlīju vēstnesi līdz pat pasaules robežām. Francisks, un es pastāstīšu nedaudz par savu pieredzi Pasaules jauniešu dienās Krakovā 2016. gadā. Es neatceros īsti, kā es nonācu pie, ties, pie idejas, kad, kad ir jābrauc, bet es atceros, kad es biju viens, un tas bija tāds lielākais mans tāds solis, kas bija jāspēr vai Dievs nedaudz uzdrīkstēties braukt tādā ceļojumā, viens pats bez draugiem. Un, uh, es nolēmu braukt, un uh, es atceros, kad uh, eh, pirmoreiz ierados šeit Rīgā krastmalā uz autobusu, nevienu nepazinu uh, ceļu, uh, ceļu, ceļu uz pirmo mūsu apstāšanās vietu, nelielu ciematu kolno. Es baigi neatceros, bet atceros, ka jau tur ierodoties bija diezgan uh, labi iejuties starp pārējiem ceļojuma biedriem. Un, un, un tas pirmais, pirmā pietura kolonā bija tāds tā kā tāda iesildīšanās, iesildīšanās jauniešu dienas nelielā ciematā, kur mūs sagaidīja vietējie draudzes locekļi, dažādi jaunieši un viesģimenes mūs sirsnīgi uzņēma. Un, tas ir tāda viena no siltākajām patīkamākajām uzņemšanām, kādu esmu dzīvē pieredzējis un ir sanācis pat uz, eh, eh, pie šīs viesģimenes tajā nelielajā eh, poļu ciematiņā paviesoties atkārtoti pēc kādiem pāris gadiem. Negaidīti. Jā. Tālākais ceļš mums veidos Krakovu un bija diezgan neaizmirstams brauciens vilcienā. Ap četrām stundām vilcienā, kurš bija pilnīgi šim laikam eh, netipiski, bet no tā, ka tur kāju nav kur nolikt, kas bija diezgan, diezgan tāds neaizmirstams brauciens. Un ierodoties galā ir diezgan liels pārsteigums to, kā, kādā mērogā viss notiek, cik daudz cilvēku, cik daudz dažādu cilvēku, cik, cik šo dažādo tautu jaunieši ir savādāki nekā mēs, cik viņi ir skaļi, cik viņi ir vienoti, cik viņi iet pa ielu un skandina kaut kādas dziesmas, kas ir tipiski viņu un itāļi, cevišķi spāņi, meksikāņi. Viņiem ir savas tādas no nu, ziņas, nezinu. Un tie lielie pasākumi, kas, kas, kas ir krustaceļš, kas ir lielās misas, kas ir galvenā galvenā noslēguma mise un ceļš uz to. Tas viss ir, to, to nevar pieredzēt, nepie, ne, ne, neesot tur. Un, un turapkārt ir, es nezinu, nu, vairāki, vairāki miljoni toreiz bija jauniešu. Un, un, ja tā ir lieliska iespēja satikt jaunus draugus. Un, es ļoti priecājos, ka es toreiz nenovījos. Nu, es baidījos, bet, bet, bet es aizbraucu. Un, uh, Un jau esot tur, es jau biju ar lielu pārliecību, ka esmu pareizajā vietā. Tā ir lieliska pieredze, un es to atceros ar lielu tādu siltumu. Laikam viss. tiešām esi apbrīnojams, tu esi apbrīnas vērts, tu esi fascinējošs, tu esi varens, tu esi īstā mīlestība. Slava tev, Kungs! Par ko mēs vēl Dievu varam apbrīnot? Kāds viņš ir? Slava, mēs domājam! pāri mūsu iztēles spēju robežām. Slava Tev, Kungs!